Ostao nam je e, drugi dio ovog poglavlja. Prvi e, poglavlja ko kaže babu men berreke bi šeđeretin evo hađarin va nahvihima poglavlje ko e, čini bereket, traži bereket ili e, čini bereket, e, traži bereket u drvetu, kamenu i njima slično. Pa smo govorili, e, uzela na više daha i vremena, obrađivali smo, znači, Lata, Uza, Menata, koja, ta božanstva, ko su oni bili, kako su ih tretirali u džahilijetu, kako, se, kako su mušici i e, e, ka, su, koja su vjerenja prema njima imali, šta je osnova tih božanstava i kakve veze to ima sa, e, savremenim, savremenim ubjeđenjima koje se ispoljavaju prema određenim, predmetima, stablima, drvetu i tome slično. A spomenuli smo to prošli put i obradili. Da bi nam ostao ovaj drugi, drugi dio, a to je u stvari ovaj hadis, i s time da završimo danas, pa nam pročita, pročita hadis Ebu Vakida Elejtija, Emir. Od Ebu Vakida Eleithija radi Allah anhu prenosi se da je rekao Izišli smo sa Allahom poslanikom sallallahu alaihi wasallam na Hunin, a bili smo tek skoro napustili nevjerovan. Mušici su imali lotosovo drvo kod kojeg su plečali i na njega vješali svoje oružje. Zvalo se Zatu Enva. Prošli smo pored tog drveta. Rekli smo, Allaho poslaniče, da da i mi imamo zatu anwar kao što ga i oni imaju. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Allahu ekber. To su uistinu Allahovi zakon. Rekli ste, tako mi onoga u ruci moja duša, onako kako je Benu Israil rekao Musa. Iđal lana ilaha kema lahum aliha. Kala innakum kaumum tajbalun. Napravi i ti nama Boga kao što i oni imaju Boga. Vi ste uistinu narod koji nema pameti, rečeno vi u istinu slijeti običaje onih koji su bili prije vas. Dobro. Znači, hadis, uh, hadis uh, bilježi ga Tirmizi, ima Ahmed, Ebu Jala, Ibn Abi Šebe, Nesa, Ibn Džeri, Tabri, Ibn Munzir, Ebu Hatim i Taberani. Uh, hadis je vjerodostan, opće prihvaćen. Govori o jednoj velikoj krupnoj stvari, a to je ne samo, znači ovaj hadis ima svoju bitnost, ne samo sa strane toga što pojašnjava propis e, uzimanja određenih drveća predmeta e, za, e, i činjenje bereketa na njima i sa njima i oko njih i smatrati da je bereket na tim mjestima, nego hadis ima jednu, jednu vrlo bitnu stvar, a to je da zapamte ovaj hadis je vam je bitan uvijek kada, kada se govori o temi o temi govora, poučavanju vjeri, govorenje, e, poučavanja kidijskih pitanja. Čest je danas prigovor, uglavnom prigovaraju se Lefijskoj davi, a to je, jel, dosta, vi samo pričate akida, akida, vjerovanje, ovo ono, ljudi odašli na mjesec, ljudi e, izmislili bombe, obonovi, ono, samo je takida, sifati, ovo ono ovaj, odgovor, <clears throat> kao to se jednom nauči, završi se ta lekcija, malo izakidi, nauči, ideš dalje, idemo dalje, kaže, ne možemo samo da treba samo nešto učiti. Ovaj, odnosno, sa, i, govori se da nije mudro da nije pametno govoriti, potencirati akideska pitanja, umet se razišao, bit će u sudnjeg dana i što se te stvari potencira, što se njima govori. Time se samo širi uh, raskol i fitna smutnja među muslimanima onaj, treba birati određeno vrijeme, treba pamet, pametno djelovati i tako dalje. E, hoće da se, oće da se kaže kako ovaj pričanje o akideskim pitanjima, pogotovo tako e, ovaj, koje nisu toliko bitne, bitno da čovjek musliman, da povjeruje i tako dalje, ovaj, da time se stvara razdor i fitna među muslimanima, jer musliman svakako se različite, tu ne možeš, ne možeš promijeniti on se razišli i potenciranje tih stvari samo jel ovaj e, tapka se u mjestu a ne možemo napredovati pa ovaj, ovaj hadis je odgovor na sve te nekakve šibe, šube vezan za tu temu, da tu temu prigovora da se ne potenciraju akideska pitanja, da se ne da, da se ne ukora, da se ne, ne popravlja, ne, ne, ne pravi e, e, promjena stanja da, da ne treba potencirati e, te stvari vezane za, za uvjerenje, za pogrešna shvatanje i tako dalje. E, s koje strane ovdje hadis argument? Sa strane toga što je e, ovdje riječ u hadisu da su bili u bici na Huneinu. I e, bila je među njima grupa ljudi koji nisu, ovaj, koji, koji su friško primili islam i nisu poznavali određene propise akidetski. E, koji ne mora značit ovaj, e, e, iz ovog ovdje, znači ovo, ovo što, je, što, je, što su oni rekli i uradili, da je to dijelo koje izvodi iz Islama. Kad izvodi Islama, znači hoću spomenut ćemo ovdje detalje u Hadisu, kad ne izvodi ovo što, što, je, e, što je rečeno. Ovaj, pojenta je ovdje da, da je poslanik sallallahu a odmah na licu mjesta ukorio njihov, njihove riječi i njihov postupak. Znači, nije, nije onaj, pazite, vrijeme bitke, vrijeme džihada, nije rekao da, da odgodio Mesel, nije rekao, ajde, kad se vratim, pričat ću o tom temu, ću vam, nije to e, znači, da je kao, da je birao momenta, da nije potencirao, znači, na licu mjesta je ukorio i negirao akidesku devijaciju koja je jako bitna, jako krupna, to kod nas znači stalno se dešavaju slične devijacije. E, znači nije odgodio, nije, nije, nije, znači, nije učinio to da, da, da, da, da ne priča u ovom momentu presudno kada je u pitanju bitka, opstanak, kao, vi znate danas da mi, nama je u pitanju opstanak od naših prostora, vi tamo samo o, neki potencirate neke detalje, vjeri, ono. Znači, e, učiti vjeru, izučavati vjeru, pogotovo akidijske stvari, znači, to nije u koliziji sa opstankom. U stvari, to je opstanak. Izučavati vjeru, znati vjeru, živjeti po vjeru, to je opstanak. To je pravi istinski opstanak. Bez obzira kako završio na Dunjalku. E, Hadi znači govori o tome da je poslanik sada na licu mjesta reagovao, nije odgodio poučavanje i pojašnjavanje ovog propisa. I to je vrlo bitna stvar. Jedan, znači, od, od, e, od jedan najjačih argumenata po pitanju toga da se moraju i trebaju e, liječiti devijacije unutar nas, među nama, na licu mjesta, kada je, naravno, onaj ko ima znanja, ko zna, ko zna kako to ide, na koji način a, a ne da se, da se, da kažemo, e, da kažemo da mi unosimo nekakve svoje pametovanja, mudrovanje, pa treba odgod, pa nisam mudri, pa treba ovako, treba da prođe određeno, treba razumjeti ovu situaciju, treba on, treba, imal šta, imal, imal šta bolje i bitnije da se razumije osim ljudi koji su bili mušici pa primili islam. Znači nije treba najviše razumjeti. Bili mušici normalno da njima da, se, da se vežu za neka stabla, debla i tako. Znači nije trebalo prvo razumjeti. Njima je trebalo nekakve kursove tamo odgađati da prolazi. Ne na licu mjesto je poučio, znači, a ne ovi ljudi e, koji među muslimanima, koji godinama se trijaju muslimanima, uvjer su za islam i sad treba njih razumjeti, odgađati im vremena i davati prostora da još ustrajavaju na devijacima na koji jesu. E, uglavnom, sa te strane, znači, ovo je jedan od najljepših e, i najdivnijih primjera, argumenata kako treba odma odmah djelovati na licu mjesta negirati munkere e, devijaciju u akideskoj oblasti jer je tako postupio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I to na jako lijep način, jako simpatičan, jako uh, impresivan način i upoređujući njihov postupak sa, sa Benu Israilom, uh, čak izgovarajući Allahu Ekber, znači uh, gdje je stvarao pažnju tome znači da, da, da, se, da se podigne ta mesela to pitanje na nivo, na stepen Znači, da, da, je, da to krupna stvar što, što, što je njima e, palo na pameti zbog čega su došle ta ideja. Uglavnom, da se vratimo na teksta hadisa. Ashab koji prenosi ovdje Abu Vakid, Leithi, to je odpoznati ashaba, e, koji je umro 60, 68. E, godine u uh, 85. godini života. <clears throat> ovdje spominje, kaže, na da je kaže da je bila bitka na Jomu Huneinu. Međutim, imamo kod, u Rivajetu, kod Ebu Hatima i Mardavijeta i Taberanija, da je ovo bila bitka uh, e, Jomel Feth, prilikom oslobađanja Mekke. Tu se spominje znači, da je bila bitka e, prilikom oslobađanja Meki, da, da se ovaj događaj desio kad su išli znači, e, na, ovaj, na, na Meku, kad, se, kad je bila bitka e, da se oslobodi Meka, a ne na Jomu Huneina, što naravno nije, nije, nije, bitno. Ovaj, s tim da, znači, da znate da ima ovdje ovaj, došlo u drugim privatima, drugačije. <clears throat> ovdje detalj ova što kaže da su oni bili u ahdin bi kufrin, da su bili e, oni koji su e, blizu bili perioda od kufra, znači tek primili islam, e, govori o tome da, znači da osoba da, znači koja friško primi islam, da je zaočekivati, da je normalno da, da kod te osobe da ima ostataka džehla i neznanja ili, ili uvjerenja kufra i da se to često dešava. Znači osoba koja je živjela određen period u nekom, e, nekom, nekim uvjerenjima, nekoj akidi i kad primi islam, e, treba proći određenog vremena da ona pročisti svoja, e, svoje dalalete, svoja pogrešna uvjerenja, pogrešna shvatanja. Znači, ovdje se tu najbolje očituje, znači, kod ovih koji su primili islam, da, su, da, je, da im ostalo nešto što, su, što znaju otprije kod, kod mušika što se radilo i e, htjeli su to da oporedi i da, da, se, da to uradi poslanik sa alejhi e, Odnosno govori o tome znači da ljudi koji tek prime islam da je očekivati od njih da izađe djelo i riječi kufra. I to se često dešava. I zato, zato učenjaci navode da jedna, jedan od razloga kad se ne, ne tekviri osoba koja koja e, ima uvjerenje kufra i stavljaju dvije skupine ljudi. Kaže, oni koji žive daleko od muzlimanske sredine nisu mogli da nauče vjeru, ne imaju uslova da žive negdje na planinama učenac navode kaže šive filbadije u pustinji negdje daleko ovaj, od, od civilizacije, od ljudi, mjesta da se obrazuje. I druga, drugu skupinu ljudi, a to je kaže da je friško primio islam. Tek primio islam. Kad tek primio islam, znači očekiva da ima neka pogrešna vjerenja. Da, da ima vjerenja koja još nije raščistio i da i dođe sa izjavom. Znači ono kad učenjaci smo navode onaj koji, koji negira da, je, da su četiri rukna islama vađib od, od posta zakata hađa E, e, i ovaj, zeka, e, posta zekata, hađa i namaza, ko negira da je to vađib, kaže, on je kafir, ko negira. Pa kaže, izuzetak je tome, kaže, ona koja živi daleko od muslimanske sredine i kaže, ona je tek fiško primi islam. Onaj je fiško primi ne, zna, ne da su neke stvari vađbe, tek uči. Za njega to očekivati. U tom slučaju, znači, automatski se ne tekfiri, nego se pouči, kaže, ispravno, ovako, ovako, ovako. Ako nakon toga ustraje na tome, onda se tek spušta propis, propis tekvira na takvu osobu. A tako, znači, ovo govori o tome da, da Znači da je e, sasvim normalno i da ovo ukazuje stvari da, da, da tekve osobe koje tek prime, tek se vrate, vjeruju da je za da imaju, da imaju mnogi, mnogi stvari koje, nisu raščistili, kojima, nisu, koje njima nisu jasne. <clears throat> E, ovdje se navodi uh, ovaj, navodi se ovo da su, kaže, E, mušici, kaže, imali e, e, lotos sidre. drvo lotosa, jake fune, jako fune indeha, jako fune, to znači boravili su oko nje. Tamo su prevedeno klečali su, znači boravili su, boravili su kod nje, znači boravili na to mjestu radi bereketa. I vješali su, kaže, svoje oružje na to drvo. <clears throat> Iz kog razloga su vješali oružje? Radi bereketa. Tražili su bereket u tome. Znači, cilj njihovog vješanja oruđa na ta mjesta radi bereketa. E, ili e, kao e, što, je došlo u hadisu, e, kane junatu biha silah fe Zatu dhatu envat. Znači, i nazvano je to drvo dhatu envat. E, kaže, zašto? zato što ova riječ znači nešto se obješli, pa kaže što su bili vješali oružje na to drvo i zato je nazvano tim imenom. Znači, bilo je nazvan tim imenom i kaže ovaj, kanet eh, tu ubedu min dunila. Tako došlo u drugom rivajetu od Amra, kaže, i kaže, bilo je to stablo, to drvo, kaže, obožavalo se mimo Allaha Đelešanu. Znači, eh, eh, tražilo se određene stvari da se, znači, da se, da se zadovolju, udovolju od ibadeta kod tog mjesta na tom mjestu. Na tom mjestu oko tog drveta. A jedna od stvari je to znači da su tražili e, bereket i veličali to drvo s time da su vješali oružje i da su imali bereket u oružju koje okači na to drvo. <clears throat> A naravno ovo je vezano sa ovom temu koju mi govorimo ovdje. E, pa kaže ovdje autor, ovaj, komentator ovaj, u Fetul Međidu, Abdurrahman, kaže, kaže bejanu enne ibadatuhum leha bit ta'zimi wal ukufi wa tabarruki, kaže wa bi hadhihi al umur thalatha ubidat al ashjar wa nahwa kaže ovdje pojašnjenje znači ovo što tekstu, tekst hadisa došlo da je njihov ibadet od mušrika bio znači sastavni dio ibadeta kod mušrika je ta'zim veličanje onog u što imaju vjerenje oko čega imaju vjerenje Okuv to je boravak na tom mjestu. Znači, prvo veličanje tog mjesta, odlazak na to mjesto, e, na, na, znači da se boravi na tom mjestu i onda traženje bereketa u tome. A to danas kad spustimo na neka ova naša mjesta gdje se obilazi, ovo sve troje možemo naći. Uzmite bilo šta od ovdje, od pećina što se ide, mjesta, Znači, e, prvo se veliča to mjesto, to je posebno e, značaj tog mjesta, bitnost tog mjesta, iz, e, ovaj, svejedno po, kako je do tog došla, šta je priča toga, kako je, što je to bitno mjesto, kako je došlo do tog, znači prvo se veliča to mjesto, a onda se ide na to mjesto. Ide se na mjesto i računa se kao odeš tam da, da, da imaš, kao uradiš neke, i neke ibade, na to mjesto da imaš posebnu nagradu, da je to dobro otići, da je poželjno otići, tako dalje, još to organizuje. I onda te, teberuk radiš na to mjesto ko šta stigne. Kamen, zemlja, ovo, ono, kabor i tako dalje. Znači, tri ove sastavne stvari, godi koje spominje e, a, ovaj, Abdurrahman, Ali Šeh, znači spominje da su to sastavne stvari vezane baš kroz što spominjete u ovom hadisu. Tako to radi mušici. Znači, kada, kada neko mjesto napravi, e, e, mjesto gdje oni ide i, e, ide i radi, znači, obavezno se sastavi ove tri stvari. Veličanje, boravak na tom mjestu i traženje bereketa u tom, ovaj, na tom mjestu, bereketa traženja ili čak potiranje po nekim određenim stvarima koje su na tom mjestu. <clears throat> riječi kaže, koje su oni rekli, poslanik sam kaže, Allaho poslanić kaže, na, i ti nama načini zaton vat, znači i ti nama nađi neko drvo kaže, e, htjeli su da kažu, jel, da, da, da isto tako da poslanik sam e, nađe neko drvo, kaže, na kojim oni mogu raditi isto što su radili mušici. Pa ime kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam zabranio i to na, na jako e, zanimljiv način. Da je reagovao baš da prizove pozornost njihovu, da je izgovorio Allahu ekbar. U rivajetu drugom je došlo da je rekao subhanallah. <clears throat> E, jedno i drugo značenje misli se ovdje ta'zimullah, veličanje Allaha Đelešanu i e, čišćenje Allaha Đelešanu od bilo koje, vrste širka, bilo koje vrste bila. Znači, e, sa ovim riječima htio da, znači tim hoće da se skrene, kaže pozornost na Allaha dželešanu i da nije dozvoljeno da, da nije dozvoljeno da se radi ovo što, što su oni radi nekom drugom mimo Allaha dželešanu. <clears throat> Kaže, Allahu poslanik sam kaže, upotrebljavao bi tekbir i tesbih, i tekbir i tesbih, znači i Allahu ekber i subhanela u stanjima e, tađuba. Tađuba znači kad se nešto iznenadi, kad se iznenada da nešto desi. A zbog čega to koristi u tim mjestima? Kaže, ta'zimen lillahi. Radi veličanja Allaha Đelešanuhu, kaže, wa tenzihen lehu ida e, semija min ehad ma la jeliku billahi i kaže e, da, da, da se zna da je Allah Đelešanuhu čist od, od onog što se pripisuje e, nečemu drugom što se, e, što, što se može pripisati samo Allahu Đelešanuhu, bilo od uluhijeta ili rububijeta. I zbog tog ima smisla, ovo ima značaj u što je spomenuto ovdje što je rečeno Allahu Ekber i što je rečeno al, Subhanallah, što se prenosi od poslanika. I onda u nasavu kaže inaha sunen. Kaže, to Sunan u osnovi znači e, e, turuk, to su putevi. E, ili praksa, običaj, zakoni. Kakvi? Znači, to je, to je zakon, to je praksa, to je običaj da ljudi ovako postupaju. Kako postupaju? Da upadaju u širk. Da upadaju u vrstu širka. Da, da, da, da su lakovjerni. <clears throat> Da su skloni praznovjerju. To je praksa kod ljudi. I to uglavnom, vi znate, kod ljudi da rašiju znači, to njima je dražije i ljepše i sklon, i sklon, više im duša na nje to je da vjeruju nešto praznovire nego ono čisto što je islamski. I, e, i nešto što je stanovito, za, za mumuljeno, za kukuljeno, to je ništa, nešto njima privlačnije i slađi, nego nešto čisto, jasno, nedvosmisleno. E, kaže, uh, Abdurrahman kaže, <clears throat> u ovim riječima, Eh, kaže, kultum veledi nefsi i rekli ste, kaže, tako mi onog čijoj, eh, čijoj moja duša, kao što su rekli eh, Beno Israilčani, sinovi Israila, kaže Musa alihe kema Načini nama božanstvo kao što, kao što oni imaju božanstva. <clears throat> kaže, pa je upoređeno ovdje. Upoređena je riječi, riječi ovih koji su friško primili islam sa riječima Benu Israila. Šta je zajedničko? Kaže, zajedničko jednom i drugom. Uh, kaže, en jeđa ale lehu ma ja e, wa min dunila. Da načini, znači da načini se njima nešto što obožavaju mimo Allaha Đelešanu. Znači, da, e, znači upoređeno je, pazite, božanstva koje se spominju kod Benu Israila, uh, upoređeno ono što su oni rekli, da, da uzimanjem drveta e, radi teberuka, da je dignuto na taj stepen. Da to potpada pod isto pitanje. Da je nešto stavljanje na nivo nečeg što se obožava, upućuju određeni badeti kao što su, što su Beno i Srećan htjeli da im, da se načini e, božanstvo. E, samo je razlika, kažu, u imenima. Te gajurul ism la, la ju Znači, samo u imenima, u nazivima, u predmetima, a kaže suština je tu ista. I kaže ovu stvar ukazuje na strah od širka. A to je da insan kad je stahsinu šeji je zunuhu enahu ila Da insan često pada u taj problem. Da nešto on misli da je lijepo, da je dobro, e, da ga približava Allahu Đalešanuhu, a kaže, a u stvari to bude nešto što ga najviše udavlja, odaljava Dalašanu i, i izaziva srđbu od prema njemu. E, e, znači da, da, da, se tu u ovoj stvari čovjek ne može osloniti na lijepo mišljenje, da, e, da, da ima lijepu namjeru, da on nešto htio lijepo da uradi, nego ibrati u tome šta je u stvari htio da uradi to što su oni imali tu namjeru, znači oni su imali nešto lijepu namjeru da se to, da, da, da se uradi sa drvetom kao što su oni prije na drvete znači nešto što je vezano, hoće da kažem to je za nas, za muslimane, Znači, bošici imali su svoje stablo, imamo mi svoje stablo, ovo naše, ovo islamski, i ako je to naše, onda je to u redu. Znači, ako je to naše, ako smo to uvukli u nas, u naš umet, to je od nas. E, I e, sa te strane, hoće da kažu da to ne trebalo biti sporno da to ne treba biti sporno, e, kao da, danas kažemo, eto, ovaj, ako je, recimo, ako je Ajvatovci, ono što se radi Ajvatovci, bili prije su ljudi, narodi bili vezani za ta mjesta, na ona mjesta gdje su bili, radili ovaj, ovaj, kristijani, ovi bosanski, oni bogumili kako su ih nazvali, ovak, imali neka određena mjesta, radili svoje određene obrede i badete, pa kad su ljudi primili islam, ti isti ljudi na ta ista mjesta su išli nastavljati dalje dovi, islamizirali su ta mjesta. Pa su ta mjesta, na tim mjestima počeli da čini, napravili dovi što me čini dove, dove na islamski način. Pa kad to je svakako naše, to je od nas, ne znam što se to negira i, i ko to negira, u stvari hoće da nam promijeni naš islam, pravi izvorni naš islam koji smo mi zatekli ovdje, a svaki narod ima svoje, jel, svoju vrstu praksi vjere islama. Pokušava se na takav način da se opravda ovo što imamo. Da kaže da je to u redu, to nema smijetnje nikakve. <clears throat> A tu znamo čud danas u praksi. <clears throat> Uh, o ovoj vrsti uh, teberuka, i tome što šeitan e, u, e, uljepša ljudima raznorazne vrste devijacija stran putica. Govorili su i poznati učenjak Ibn Ebi Šame u svojoj knjizi Kitabul Bideju al Havadis i spominje taj teberu koji se desi u umetu na, razni, na stvari koji se čini teberu. I znate, danas aktivno bilo skoro, se sjećate, danas bilo onaj, neko mi baš pitao, našli su kao neku odjeću od poslanika, sam sam nađena je odjeća i to je snimeno i viđeno i kao navodno potvrđeno da je tu poslanik. Ali vi znate, popularno ima i dlaka iz brade, iz kosi, dlaka koja ima, ima i kod nas, imamo mi dlaku ovdje. Kod uh, mislim da je kod tuzle negdje ima dlaka od poslanika sa selem i e, ta dlaka se iznosi samo 27. noć za Ramazan kad je najbolji, najjači mevlud. Ta se to iznese, ta se iznese, tad možeš doći da je vidiš, da je zrakneš. I, eh, I naravno ljudi dolaze radi, radi fadla, radi bereketa i tako dalje i pravi od tog nekakve ceremonije i velike događaje, krupne događaje i, i, i ne daj Bože zanegira tako nešto, ispoljiti mržnju prema prema, ovaj, kako oni kažu, jel, ako to zanegiraš kao mrziš poslanika. Sam O tim stvarima, tim devijacima koji se eh, sa ovih vrata u, uđe kod muslimana, znači govorili su ovaj učenjak Ibn Bišame u svojoj knjizi, to Ibn Haim na više mjesta u raznoraznim knjigama je spominjao to, ovaj, da, da, da sa ove strane eh, znači desi se da, da, da se pojave te devijacije, ta skretanja, koji vremeno postanu sastavni dio muslimanskog života i onda kad neko dođe to ukloni, onda kao da on otklanja njima pravi, istinski, suštinski islam. I udario je na, znači, na, gdje, gdje nije smio udariti. I ga mi danas imamo, znači to je zaista veliki belaj. Znači da onaj ko dođe, ko hoće da to da popravi, da to, da to skloni, znači i, ovaj, dođe kao da hoće da, da se bori protiv pravog, istinskog islama i nema sumnje da je, da je to jedan najveći problem Muhameda Mdelehaba je bilo baš to što je on udario ono što je tad bilo sasvim normalno. Kaborove, gdje ćeš udar kaborove, skruš kabor, bila ono doba. I nećemo nikad to oprostiti, dan danas spomenju, Znači, ej, zamislite, on slušaju kad sve kaborove tamo. Kaborove od, od Džide, od Mekke, Medine, da, sve tamo, gdje god je vahabijska država došla, sve su skrušili kaborove. Kaže, čak je skrušio kabor, kaže, i od Ebu Taliba, kaže, i od Amine. <laughs> Od Ebtalbe Amini, jest. Od Amini je po njima Amina ovaj, umrla na, na muslimanka, na Tevhidu. Ebu Talib je, ovaj, on ne uzme rivajet iz buhari nego on je Ebu Talib je musliman i tako da, znači nevratne stvari. Ovaj, kaže samo jedno, nije, nije, kaže, nije smio da sruši kabor poslanika sam To nije smio, kaže. Jer zna, kako bi umet reagovao. Pa nije smio, jel? nije smio to da sruši. A ove sve druge kaborove srušio i sve one kakve kamenčiće mali nešto. <clears throat> I zašto ovdje problem? Znači, zašto što udario, znači, jako, toliko raširena stvari, toliko ljudi su imali, toliko su vezan ovaj, za kaborove u muslimanskom umetu bili, dan danas su, ovaj, da dirnuti tu to stvar, znači dirnuti znači, u, u osinjak, što kaže, se u glavu. Diraš nešto što, što, je naj, što je njima vjera. I zbog toga je to, tolika, znači, tolika halabuka dignuta oko, oko ovaj <clears throat> oko toga što je uradio Muhammed Ibrahim, što je došao sa tim, kako oni znamo, ovaj, puritanskim islamom koji, eh, koji hoće da pročisti kao neke što je prije bilo i tako dalje. Eh, u kad Hadisa kaže leterka bunne eh, se kablekom, ovaj, u stvari to imamo u onom drugom, drugom hadisu, ovdje ovaj hadis završava znači slično ovo imamo onom vjerodostojnom hadisu mutefeku na lihi. Kaže, vi ćete sigurno, kaže, slijediti običaje praksu oni koji su bili prije vas, e, na kraju hadisa kaže, a u stvari ovo ima potvrđeno i u drugim hadisima vjerodostojnom mutefeku na lihi, u kojima je došlo da je poslanik sam rekao da ćemo slijediti, da ćemo slijediti praksu oni prije nas, taman kada bi ušli u rupu od guštera i mi bi ušli za njim, pa, su, pa je upitan da poslije, jel to židovi kršćan, kaže ko drugi nego njih. I zaista tu dešava, danas imamo tu umet. Uh, <clears throat> misli se ovdje e, da ćemo slijediti e, puteve, puteve toga kako su oni doživjeli određene devijacije. I ovo je, kako kaže kako kaže, ovo je od nekih nadnaravnih stvari, od vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi da obavijesti ono što se desilo I Zaista se to desilo umeti. Znači, danas imamo umetu po pitanju ovoga, znači možemo pričati na veliko, na široko. E, a to hadis ukazuje, znači ovaj hadis nam direktno ukazuje da nije dozvoljno oponašati e, e, sljedbenik, odnosno oni, oni koji su bili u džahilijetu i ehli kitabi od onih stvari koje su radili. Ibret je po pitanju znači, ibadeta, prakse, onom što je došlo u šarijetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A onda imamo ovdje jedan problem. Ova mesela nam govori, prije što čitamo ovaj eh, tekst što, što o ovim pitanjima, imamo ovdje jedan problem, a to je da imamo eh, tvrdnju u zadnje vrijeme da je dozvoljeno a, eh, činit teberuk potiranje, po tragovima dobrih ljudi. Evlija pogotovo. Kaborovima to je danas jako prisutno i rašireno i prenosi se od određenih učenjaka koji su rekli nema smetnji nema smetnji otići na Kabor Evlije eh, i, eh, ili trag neki da ostane, neko od nekog Evlije neki trag ostane nešto sačuvano i da ti vršiš potiranje potom. Šta im je argument? Argument je što su ashabi radili teberuk sa tragovima poslanika sallallahu I kaže ako je, ako je ako, su, ako je to bilo dozvoljeno, bilo dozvoljeno, to prenosi hadisma, znači mutevatri predaje razno raznim situacijama da su ashabi činili e, teberuk, tražili bereket u, bilo čemu od, od, tragova poslanika sam se Od njegove odjeće, od njegovog tijela, od njegovog znoja, od njegove pljuvačke i svega drugog. I kaže, analogno tome kaže, uh, poslanik sam bio znači, prvak, bio je uzor, uh, znači bio je onaj predvodnik ovaj umeta, bio je Alim, bio je sve to, kaže, čemu je razlika sada dođe neko sličan ko, a, je na njegovom, znači koga slijedi i mijenjanjem njega, a to su učenjaci, evlije i tako dalje, da isto to radimo prema njima. I, ovaj, i dokazuje se s time, znači to je, to je njihov argument zašto je dozvoljeno to da rade, da rade, znači tragovima dobrih ljudi, E, svejedno od ulemije levlija, svejedno da je to dozvoljeno raditi. Uglavnom, odgovor na tu stvar, na tu tvrdnju je da, znači, ono što nam ukazuje i sa čime učinjaci dokazuju ehli suneta, e, da nije dozvoljeno da se, da, da se čini teberuk, e, da se traži bereket u tragom bilo koga mimo poslanika sallallahu alejhi ve a to je, to je praksa praksa ashaba. Jer ashabi za vrijeme života poslanika nisu ni sa kim drugim činili, e, e, nisu tražili bereket u ničijem drugom tijelu mimo poslanika sallallahu i njegovim tragovima. Za vrijeme njegovog života i nakon njegove smrti. I to je jasno kod dana. Znači, neka nam neko donese argument dokaz da je neko, da je neko tražio bereket u nečemu za vrijeme života poslanika sallallahu mimo poslanika sallallahu ili nakon njegove smrti od Ashaba da Znači, nema nijednog argumenta vjerodostojnog koji je došao da potvrđeno da su se potirali od e, tragove i lovo ili onda je traži bereketu bilo čemu od Ebu Bekra, najprije, će bilo od Ebu Bekra, pa od Omera, pa od Osmanu, da li radila onda. Znači, na tragovima njihovi, da, u tragovima njihovih ostacima njihovi da se traži, da se traži bereket. Znači, to nije prenašeno od Ashaba znači, najbolje generacije, najbolji Ashabi znači od ove Hulefaj Rašedina, znači od njih nije preneseno da je iko e, uzimo tragove od njih, ostatke od njih, da je tražio bereket u tome. Ili od desetorcija shaba kojima je posvjedećen dženet, ili, ili e, skupina shaba nakon njih, poznatija shaba velikana, ili od tabina, poznati tabina velikana, da je neko, e, da je neko od njihovih ostataka tražio u tome bereket. I prema tome, znači, e, zbog toga ovdje učenjaci da je, kaže, e, da nije dozvoljeno praviti kijas e, na, na poslanika, sallallahu alaihi da se analogno, znači na poslanika, sallallahu da se upoređuje sa njim bilo ko iz ovog umeta, da bi se radio, da bi se činio bereket, da bi se tražio bereket u njegovim ostacima, u njegovom tijelu i tome slično. Odnosno, šta hoće da kaže? Da je to od specifičnosti Allahovog poslanika, sallallahu To da hasajsi, to je, to je samo za njih. I tako su prenijeli učenjaci Ugometa. I to je uopće poznata stvar. Da ima drugačije, da bilo drugačije, prenijeli bi drugačije. Znači, to je pojašnjenje. Znači, to nisu radili ashabi ni, ni za kog drugog mimo poslanika sa I e, tretira se i ubraja se u znači, e, specifične posebne stvari kojima, koje karakterišu, karakterišu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A drugi razlog, drugi, znači ovo je znači ono činjenično što je se tačno desilo u praksi. drugi razlog zašto to nije dozvoljeno, zato što ako se ne zatvori e, e, ta vrata, znači sa strane e, zaraja. ako se zatvori ta vrata potiranja po tragovima, ostacima ovaj, ljudi, onda znači time se otvara, time se otvara vrata, znači vrata, znači činjenja, ovo što imamo danas u praksi, znači činjenja širka velikog i malog, E, koji je e, jako rasprostranjen i to, to znaju dobro oni koji, koji, koji su e, analizirali, posmatrali stvarnost muslimanskog, islamskog umeta po pitanju ovoga. Znači, tamo gdje se otvorila vrata ovog potiranja, traženja bereketa u svejedno u, znači, u kaburovima, u evlijama i tome slično, znači po tom pitanju imaju blagi haos u ovom umetu. Znači totalni poremećaj. I zbog toga, znači, e, kad bi, e, kad bi samo bilo zbog toga zatvaranja puteva koji vodi u haram, u veliki širk ili mali širk, dovoljno bilo. A kamoli, je a kamoli ovo što nije preneseno, znači, e, ovako kako smo prije spomenuli, što nije preneseno od strane ashaba, znači da je niko, iko od njih radio teberk, stražio bereket jedni u drugima, za vrijeme njihovog života, nakon nje života, od strani tabina i tabita vina, ovo nam tek dolazi znači sa sektama koje se pojavljuju poslije toga pogotovo sa sufijama i njihovim evlijama. I ostavim još samo da se pročita, ovaj, pročita da onaj tekst nam pročita i time smo završili, a onda ostaje jedno pitanje, nagradno vama pitanje. Uh, ovdje je došlo u hadisu, prije nego što nam pročita, u hadisu je došlo, kaže, Eh, eh, poslanik sam samo uporedio je ono što su uradili Benu Israil eh, da tražili da, da im se načini božanstvo kao što mušici imaju božanstvo poredio to poslanik sam te riječi sa ovom što su izgovorili ova skupina shaba koji su primili islam friško nema sumnje da ovo što su ovaj, da je ovo kufr da je ovo kufr, e, kufra, e, da je ovo kufr ili širk od strani Benu Israila. A da li je bio ovo kufr ili širk od strane ashaba? Jesu li oni s ovim izašli iz islama i ako su izašli, kako nije došlo da im poslanik sam rekao da primi ponovo islam, da se vrati u islam? Je li ovo kufr što su oni izgovorili nije kufr? Ako nije kufr, što nije kufr? Ako jest, E, kako nije tu e, preneseno neka posljedica toga ako su to uradili. To nek bude pitanje, tu možemo poslije pričati, a ti nam sad pročitaj ovo na kraju ovaj, e, koristi iz ovog hadisa. Pogledaj su sljedeća pitanja. Pod jedan. Tumačenje ajete sura Enneđu. Dva. Poimanje onoga što su tražili. Tri. Oni to nisu radili. Četiri. Namjeravali su... E, pazite, ovdje, ovdje, ovdje vam ćemo odgovor. Kaže, oni to nisu uradili. Jako bitna stvar. Dobro, hajde dalje. Četiri, namjeravali se time približiti Allahu jer su mislili da on to voli. Pet, kad oni ovo nisu poznavali, drugi su preći da ne znaju. 6. Da oni, ashabi, imaju dobri dijela i obećanje oprosta što drugi nemaju. 7. Da vjerovjesnik sallallahu alaihi wa njima nije našao opravdanja, nego im odgovorio riječima Allahu ekber, to su uistinu Allahu i zakon. Vi ćete uistinu slijediti primjere onih koji su bili prije vas. Tako je ovim trima stvarima on ovo učinio teški. Pod osam. Velika stvar, a ona je namjeravana da je on u istinu obavijestio da je njihov zahtjev isti kao i zahtjev Benu Israila, kad su rekli Musavu, iđa lena ilahem, napravi napraviti nama Boga. Devet. Da je negiranje toga dio značenja la ilaha illallah, pored njegove tajnovitosti i skrivenosti za Deset da se zakleo sallallahu alaihi wa sallam na odgovor, a on se ne zaklinje osim za stvari koju je korist. 11. Da širk može biti veliki i mali, jer oni time nisu izašli iz vjeri. 12. Jel vam i ovdje daju, vam ovdje daju odgovor. Širk može biti veliki i mali, a oni nisu izašli iz vjeri. Djelimično daje odgovor. Dobro, hajde dalje. 12. Riječi, a bili smo skoro napustili nevjerovanje, ukazuje na to da za ostale to nije bilo nepoznato. 13. Izgovaranje tekvira pri čuđenju za rasku od onih koji to smatraju pokuđati. 14. Zatvaranje puteva koji vode u harap. 15. Zabrana o ponašanju za džahilije. 16. Sržba pri podučavanju. 17. Opće je pravilo jer je on rekao to su uistinu Allahovi zakon. 18. Da je ovo uistinu znak od znakova vjerovjesništva zbog činjenice da se desilo onako kako je obavijesno. 19. Da sve ono za što je Allah ukorio židove i kršćane u Kur'anu važi i za nas. 20. Da je kod njih uistinu potvrđena stvar da se i vladati gradi na naredbi, pa je u tome upozorenje pitanja o kabu. Što se tiče pitanja ko je gospodar, ono je jasno. Što se tiče pitanja ko je poslanik, to je njegova obavijest u gajbu, a što se tiče pitanja koja je tvoja vjera, to je od njihove riječi i džalena ila napraviti nama Boga. 21. Da je put ehli kitabija pokuđen kao i put mušlika. 22. Da za onoga koji je napustio ono što je neispravno, a na što se naviklo njegovo srce, nije sigurno da još u njegovom srcu nema ostataka tog običaja, jer su oni rekli, a bili smo skoro napustili nevjerovanje dobro. Eh, s time smo završili, Ko će nam odgovoriti na ovo pitanje? Jesu li oni učinili djelo širka, kufra? Ako nisu, što nisu? Ako jesu, ako jesu, kako se onda, kako su vraćeni u islam, zašto nije pojasnio poslanik sam da primi islam? Andalusam, Andalusam, Andalusam.